превишил в квартал 41. Трябва да знаеш, че няма начин да оцелееш. Разбрали ме, мой човек. Ние сме гумарите в